Atenote LOVS. DLCD DLCD بفردمی رولوم. بفردمی رولوم تجربی تیزگوشان شهید به هشتی دکتر رماناد کانال تلگرام بیترال ام نو بفر فشار و آتارا فصل هشتاب جمع شده در پشت سد فشار زیادی به آن وارد میکند آیا میدانید چرا هرچه از تاج سد به پای آن نزدیک میشویم زخامت دیوار آن افزایش مییابد انجام دادن آزمایش کنید صفحه 57 درک بهتری برای پاسخ به این پرسش پیدا خواهید کرد هوایی که تنفس میکنیم آبی که از دوش حمام فرو میریزد و از آن برای استحمام استفاده میکنیم کفشی که میپوشیم تشکی که روی آن استراحت میکنیم همگی به نوعی نامفهوم فشار ارتباط دارند در این فصل پس از آشنایی با تعریف فشار شناخت بهتری از پدیده های از این دست به دست میآورید زیرا در قسمت های پایین صد فشار بیشتری به دیواره صد وارد میشود پس آن را قطورتر میسازند تا نشکند زیرا در اثر فشار ناشی از وزن ما کفش ها در برف فرو میرد میشوند ولی وقتی با چوبسکی روی برف راه میرویم چون مسافتان بیشتر است فشار کمتری بر برف وارد میشوند فشار در زندگی روزمره سوال علامت سوال چرا وقتی با کفشهای معمولی روی برف راه میروید کفشهایتان در آن فرو میروند اما اگر چوبسکی برف پرانتز بسته سر به پا داشته باشید کمتر در برف فرو میروید شکل الف پرانتز بسته چرا باز پنجره هواپیما کوچکتر از پنجره اتوبوس است شکل یک به پرانتز بسته چرا اندازه باز کنک پر از هوا وقتی از ته استخرام به بالا میآید بزرگتر میشود شکل یک پ چرا در ته کفشبازی کنان فوتبال تعدادی گلمیخ وجود دارد شکل یک ت چرا برای اتصال قطعه های چوبی افزون بر پیچ و از ماشر نیز استفاده میشود شکل چرا شکل یک پرانتز این فصل میکوشیم تا ما معرفی مفهوم فشار به شما کمک کنیم تا شناخت بهتری برای بیان دلیل برخی از پدیده هایی به دست آورید که در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوید پنجره هواپیما را کوچک میسازند تا نیروی کمتر به آنها وارد شود سطح کفش کم است و سطح چوب اسکی زیاد است و در برف فرو نمیرود الف پرانتز بسته در برف فرو میرود وجود گلمیخ در کفش آس ماشر اس افزایش سطح و کاهش فشار میشود فشار بیشتر و جلوگیری از سرخوردن بازیکن میشود هشتاد و دو درصد آب فشار کم است در تهاب فشار زیاد است نکتیز پونز فرصت کمتر و فشار بیشتری دارد و بهتر چوب فرو می رود زیلیو و فشار کیو پرانتز بسته شکل یک جیم پرانتز بسته هرچند در گفت مدوهای روزمره ماژه های نیرو و فشار را در مارد زیادی به جای یکدیگر میبریم ولی در علوم هر کدام از آنها دارند در علوم فشار را به صورت اندازه نیرو تقسیم بر سطحی که به آن نیرو مارد میشوند تعریف میکنند fp مساوی یک پرانتز ای تعریف فشار چیست یعنی نیرو سطح مساوی فشار فرمول محاسبه فشار چیست یک یک اند پرانتز بسته یکای فشار پاستال پا پرانتز بسته است به طوری که هر ویدول پاستال امرز با یک نیوتون بر متر مربع است رامتت یک پرانتز بسته نشان می دهد که راه نیروی معینی را به دوست متفاوت وارد کنیم فشار نیز متفاوت خواهد بود شکل دو پرانتز بسته اگر نیروی روی یک سطح بزرگ تولید شود فشار کوچکی ایجاد می کند نیرو نیرو مفهوم دو شکل چیست افزایش مقدار نیرو فشار زیاد می شود ولی با افزایش مسافت سطح فشار کم می شود اگر نیروی روی یک سطح کوچک متمرکز شود فشار بزرگی ایجاد می شود مثال ابتدا خودتان سوال را حل کنید شکل دو پاسخ خود را با پاسخ کتاب مقایسه کنید قطعهای به وزن دوازده هزار نیوتن را مطابق شکل های الف و از دو وجهان روی سطح افقی صافی قرار داده ایم فشار وارد شده از طرف قطعه به سطح را در هر یک از دو حالت به ترجمانانه حساب کنید fm الف پرانتز بسته حل سطح تماس قطعه با سطح زمین در حالت الف پرانتز بسته برابر است ها بیستودو و مساوی سه ام ضرب در چهار ام مساوی سطح دوازده هزار مساوی وزن مم می اف ام نیرویی که قطعه بر سطح زمین مارد می کند برابر وزن قطعه است بنابراین با توجه به تعریف فشار داریم دوازده هزار ان صد و بیست و دو مساوی یک هزار پا به طور مشابه در حالت به پرانتز بسته داریم دوازده هزار شست و دو مساوی دو هزار پا نیروصد مساوی فشار نیروصد مساوی فشار همانطور که انتظار داشتیم با کاهش کاهشصد فشار افزایش یافته است بفردبی علوم تجربی تیزگوشان شهید بهشتی ناحیه دکتر رمانان بفر کانال تلگرام بیفرالام نو هشتاد و سه خود را بیازمایید برای تحمل وزن یک ساختمان دیوارهای آن را روی پایههای بتونی میسازند در شکل زیر دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار میبرند نشان داده شده است الف اگر سطح کل پایه نواری نصف سطح پایه یک پارچه باشد در این صورت فشاری را که از طرف فشار پایه نواری دو برابر پایه یک پارچه از دیوارهای ساختمان به هر یک از دو پایه وارد می شوند با هم مقایسه کنید به برای ساختن ساختمان روی زمین ویرگول نرم کدام یک از پایه های نشان داده شده مناسب تر است latente home hodroto wichahid, morale w parentes daste poje na mori poje jek porcie poje je jek porcie ziroma sohaton bisztar ma feszor fekr la kamtaribe, zaminnar mored mikonad madaron forune miramad jek jeki astos je hojke ham more mojad dziedzdi begiri minast keruje sat jek estach riach zabe odariocie jach zabe rohna ravim ziro feszori ke mazn moi jod mikonad mumke nastaroje się kastaniach hofi noshad otamać dupe tarif feszor to wichahid cieroem dod garaz jek nardemon dozor baroje harekatruje sat jek tariocie jach zabe estefode karbe ast docie rogereftan punes bein veces jordanom mitanonad samanos impresonan به یکی از انگشتها شوند شکل رو بر رو پرانتز بسته فعالیت زیرا مساحت نردمان بیشتر از کفش است و فشار کمتری به یخ وارد میشود و نمیشکند زیرا یک طرف گونز که نوک تیز دارد سطحان کوچک و فشار بیشتر نسبت به سطح پهن دارد ابتدا جرم خود را به کمک تراز و اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین بگیرید سرانجام به کمک یک پرانتز الف پرانتز بسته فشاری که پاهای شما به زمین وارد میکنند را به دست آورید به پرانتز بسته اگر روی یک پای خود بایستید که فشاری به زمین وارد میکنید به در این صورت فشار بیشتری بر زمین وارد میکنیم کنیم پنجاه ضرب در ده مساوی پنجاه صفر پانصد دو نقطه چهل مساوی یک دو اسلش پنج ان اسلش سی ام دو هشتاد و چهار پاسکال چه کارهایی انجام داد آیا میدانید پاسکال یک میلیون و ششصد و بیست و سه هزار و صد و شصت و شش دو پرانتز بست ریاضی نان فیزیک نان فیلسوف فرانسوی هنوز سه سال بیشتر نداشت که مادرش را از دست داد و تحت آموزش پدرش قرار گرفت در نوزده سالگی کار روی ساخت اولین ماشین حساب مکانیکی را شروع کرد و تا سه سال پس از آن بیست نمونه کامل شده از این ماشین حسابها را ساخت پاسکال تا اینکه فقط سی و نه سال زندگی کرد خدمات زیادی به وجود پیشرفت ریاضی و علوم نقطه نمود یکای فشار به افتخار او پاسکال پا پرانتز بست انتخاب شده است فشار در مایه تا یکی از انگشتان خود را جلوی آبی که از شیلن بیرون می آید بگیرید فشار آن را احساس می کنید شکل سپرانتز بسته همچنین وقتی به قسمت همی تستخری بروید فشار آن را روی بدن و به خصوص پرده گوش خود احساس می کنید برای آشنایی با برخی از عوامل مؤثر در فشار مایه ها امتنا آزمایش زیر را انجام دهید آزمایش کنید هدف بررسی فشار در مایه ها مسایل و مواد لازم بطری آب یک اسلش پنج پرانتز بسته و دو لیتری پرانتز بسته پای مثلا یک یا آجر یک ظرف نسبتا بزرگ نمار چسب تا پذیر روش اجرا یک مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری بچرید کنید و سوراخها را نوار چسب کاغذی بپوشانید دو بطری را پر کنید و ظرفهایی را زیر قرار دهید مسیری را که پیشبینی میکنید ثمرانهای آن از ایجاد شده روی بطری طی میکنند روی نوار چسب کاغذی ظرفهای الف پرانتز شکل سه محل سوراخهای ایجاد شده پای هشتاد چون سوراخ پایین در آن بیشتری نسبت به آن قرار دارد فشار خروجی در نقطه پایین بیشتر است شکل به پرانتز بسته رسم و استدلال خود را بیان کنید چهار پوش بطری را باز کنید و را به آرامی نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل به پرانتز بسته رسم کردید مقایسه کنید منفی پنج مطابق شکل به پرانتز آزمایش را با دو بطری یک پنج و دولیتری انجام دهید توجه کنید که سوراخها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید همچنین در هر دو بطری مساوی باشد ششها توجه به نتایج آزمایشهای شکل الف پرانتز و به پرانتز بسته دهید فشار درون چگونه با میکند مشاهده یکسان در ارتفاع میکنیم که که ظرف بستگی ندارد و فقط به ارتفاع مایع بستگی دارد سطح آزاد مایع همانطور که با انجام از آزمایش آزمایش کنید حالا دیدید فشار مایع در یکم ظرف های مشخص از سطح مایه بدون توجه به اندازه مرتبط چه نتیجه بطری ها یکسان است برای بررسی بیشترین میگیریم موضوع ظرفهای مرتبط شکل چهار را ببینید اگر مایعی در یکی از آنها بریزید مایع در ظرفهای هشت و شش سطح آزاد مایع مختلف جریان مییابد تا اینکه سطح آزاد مایع در شکل چهار هر هرچند لولهها شکل و حجم متفاوتی دارند تمامی ظروف یکسان شود فکر کنید شکل رو بر رو از سامانه آبرسانی یک منطقه مسکونی را نشان میدهد با توجه به آنچه تاکنون در این فصل فرا گرفته اید نقش تلمبه پمپ پرانتز بسته را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید ولی فشار مایه در نقاط همتر از یکسان است نقاط همتر از تلمبه سیل دریا چه توجه اگر خطی مثل چین به ساختمان وصل کنیم مشاهده میکنیم آن تا هشتم ساختمان میرسد و برای آن رسانی به دو طبقه آخر باید از پمپ استفاده کرد است پاسکال را یکی از مهمترین ویژگیها در آره فشار مایع است که اگر بر بخشی از که در اون ظرفی محصور است فشار وارد کنیم این فشار بدون ضعیف شدن به بخشهای دیگر مایع و دیواره ظرف منتقل میشود این ویژگی مایعها از پاسکال نامیده میشود شکل ترمز هیدرولیکی خود رو میدهد نوع از پاسکال کار می وقتی ترمز را پدال ترمز را فشار می این فشار توسط ترمز به پیستون ها کفشک ها و مالشتک اتومبیل را منتقل ها به کاسه ترمز عقب و مالشتک ها به صفحه که به چرخ جلو متصل است توضیح نیرو وارد کرده و سرانجام سرعت خود رو کاهش می ترمز چرخ عقب کفشک ترمز فشار بازگردانند پیستون ها سه ترمز پیستون سه پیستون چرخ جلو صفحه دیسک پرانتز بسته فکر کنید شکل پنج کار از پاسکال در ترمز هیدرولیکی از روی شکل شکل شش ترکیب یک آلامر هیدرولیکی را نشان میدهند که معمولا در تعمیر اندر تعمیر های خود را از آن استفاده میکنند این آلامرها بر اساس از پاسکال کار میکنند و رابطه زیر در محل پیستونهای آن برقرار است دو نقطه فایف یک مساوی این معادله نشان میدهد که فشار در دو پیستونها هم برابر است فشار در رازها شکل شش ساده شده ای از یک آلامر هیدرولیکی چرا وقتی توپی را زیاد داد میکنیم میترکد برای شما نیز ممکن است آنها اتفاق افتاده باشد که هرگاه بیش از حد مجاز ما به درون آن کنکی دمیده باشید آن کنک ترکیده باشد. این تجربه ساده نشان میدهد که گازها نیز مانند ها فشار وارد میکنند هشتاد و هفت آزمایش کنید چگونه با انجام آزمایشی میتوانید نشان دهید که هوا فشار دارد هدف بررسی آثار فشار هوا یک پرانتز بسته و مواد لازم قوطی کلمی منبع گرما یک کمی آب در بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید حدود دو الی سه کنید تا مقداری از سر قوطی خارج شود با احتیاط قوطی را از روی منبع گرما سراب را محکم خود باشید بخاران قوطی چهار پیش کنید پس از سرد شدن ویرگول قوطی چه اتفاقی میافتد استدلال خود را برای این بیان کنید مچاله میشود از با فرارت دادن مقداری از هوای داخل قوطی خارج می شود چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود مشاهده خود را بیان کنید توضیح دهید که آیا نتیجه آزمایش را پیش بینی شما سازگار است بله درست بود فعالیت یک نی را مطابق شکل الف پرانتز بست داخل یک بطری محتوی آن قرار دهید در حالی که یک طرف نی در اون بطری قرار دارد مطابق شکل به پرانتز بسته دهان بطری را با لبهای خود به طور کامل بگیرید و در اون بطری بدمید آنچه را مشاهده می کنید با توجه به آثار فشار هوا و همچنین از پاسکال توضیح دهید با دمیدن به سطح داخل او تریف شان می‌کند، ما از است. تریفی کارنژ می‌کند، تو. چه بفای ما نه گماسات، پر اطراف کره زمین و تا ارتفاع صدها کیلومتر بالاتر از سطح زمین هوا وجود دارد شکل هفت یک ستون فرضی از ملکولهای هوا را زمین به بالا میدهد هرچه از سطح زمین بالاتر رویم فشار هوا کمتر میشود به همین دلیل فشار هوا در مناطق کوهستانی کمتر از فشار هوا در مناطق ساحلی است فشار هوا در زندگی روزمره ما اثرهای فراوانی دارد برای مثال وقتی میخواهید آب میوه درون یک قوطی را به کمک نی بنوشید آثار فشار هوا استفاده میکنید هوا چه تغییر کند هشتاد و هشت مثالهایی از کاربرد فشار هوا در زندگی بیان کنید نوشیدن نوشابه مانع دارو برگی کشیدن مایه به مسیر سرعت هرچه از سطح زمین به بالا برویم که داری هوا کمتر و رقیبتر میشوند شکل هفت هوا در سطح زمین متراکمتر از ارتفاعهای بالاتر است تا چه قانونی میتوان فشار سنجی ساخت که بتواند فشار هوا را در هر منطقه حساب کند To Michail Rojominonin استفاده STVDAS این Modebiat که فشار در نقاط کمتر از یک مایه یکسان است میتوان فشار سنج ساده ساخت که برای اندازه گیری فشار اما به این قسمت تقریبا چیزی روند شکل رو رویک فشار ساده جیوه ای را نشان میدهد یک لوله وجود ندارد و خلا است شیشه به طول حدود که یک سران بسته است را انتخاب میکنیم لوله را پر جیوه کرده و پس از خارج کردن هوای درون جیوه تا انگشتهای آن را میبندیم سپس آن را وارونه کرده و به طور یک ظرف جیوه فرو میبریم به میکنیم که سطحی و مغلول آنجا پایین میآید که فشار در نقطه ای برابر فشار هوا در نقطه بی ارتفاع ستونگی و ایش پرانتز بست معیاری از فشار هوا در محل آزمایش است این ارتفاع در سطح دریا حدود 76 سانتی متر است طولی کلی 1 میلیون و میلادی پرانتز بست فیزیکدان ایتالیایی نخستین کسی بود که با انجام آزمایش ساده نشان داد که هوا فشار دارد وی همچنین با اندازهگیری ارتفاع ستونگی و توانست فشار هوا را در کنار دریا و کند و آن است توصیه می شود این آزمایش فقط در آزمایشگاه و مهارت های لازم انجام شود contestaste. Mi alfa si o andone mi vierte fogli memano formulnir mitamon feszorkamo jetar mentaterom arkas postol kesom kart ozmo jeszcze lintanaf. Arrasi osor feszorkamo do parontestaste erte fogli meno eslash hashtag snardar jekse hemoro szesztan che meczun masojel mamamon lonem. Otrisi się inar pusztak suroche manar pusz do suroche. If manar. Moktami obrame szenroman fijek piślili kolid orich tanom darun if szeklalew cie erte fogli mi oftadesten lol chodromajon kolid do aknun ozmo jeszcze lid. Motome szeklalew peoromi omca i kami ommoren potri شوند و سپس متوقف می شوند الف پرانتز بسته را درون گیف ببینید چه اتفاقی می به دقت مشاهده کنید و کنید آنچه را که اتفاق می افتند توضیح دهید کمی آن وارد بطری میشو اگر به جای در پوش تکبیر دو سوراخ از در پوش دو سوراخ استفاده کنیم شکل به پرانتز بسته پیش بینی کنید چه اتفاقی می چهار آزمایش را به کمک در پوش دو سوراخ انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می افتند توضیح دهید هشتاد و نهم به راحتی وارد بطری می و بطری پر از آب می الف پرانتز بسته با سر و کردن فشار تمامان خروج آب از بطری می شود بکنج کردن تا حدودی بهتر است اما چونان به طرف پایین و جریان به درون بطری است و جهت حرکت آنها مخالف است آن به خوبی پایین نمی روند جیم پرانتز بسته فشرده کردن قسمتی از آن را به سرعت به بیرون می ریزند ولی به سرعت متوقف می شود فکر کنید دما سوراخ کردن ته بطری فشار هوا در پایین و بالای بطری یکسان می شود و مایع در اثر را توجه به شکلهای روبهرو به سریعترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آن پر شده کدام است الف پرانتز بسته سرمتر کردن نیروی وزن به پایین میریزد به پرانتز بسته کج کردن به فشردن دانش آموزی میگویند سریع ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب ایجاد سوراخ ریز سوراخی ریز در تهان است شکل رو بر رو شما چه فکر میکنید درست است برای بررسی درستی پاسخهای خود تمامی حالتهای ذکر شده را آزمایش کنید فعالیت پاسخها در بالا در علوم سال هفتم با نحوه کار ششها آشنا شوید همانطور که دیدید آنها شبیه کنک داخل حفره سینما پر و خالی میشوند اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها میشود Next station Camodarin Kosuschist. شما می توانید پاسخین پرسش ها را با ساختن مدلی از شش مورد بررسی قرار دهید شکل رو بر رو پرانتز بسته اطلاق وقتی ورقه لاستیکی را پایین میکشیم فشار در اون آنتونک ها کمتر از فشار رها میشوند و هوا وارد آنتونک میشوند اما وقتی لاستیک را رها میکنیم فشار در اون آنتونک بیشتر از فشار رها میشوند و در نتیجه هوا به بیرون رانده میشوند آیا میدانید یکی از معروفترین آزمایش های مربوط به فشار هوا را اتوفون ویرگولگری که دار یکی از شهرهای آلمان و مخترع پمپ خلا در سال 1654 میلادی انجام داد فون شهری که دولینتور ناپوتری حدود 50 سانتی متر را کنار هم گذاشت تا تورهای تشکیل دهند و اتصالهای همانندی شده را با را اشتبه روغن درست کرد وقتی ناپمپ خلاتوره را از هوا تخلیه کرد مطابق شکل حتی دو گروه است نیز نتوانستند دولینتور را از هم جدا کنند واشر چرمی فعالیت دارم برای درک فشار هوا کانال تلگرام بفردبی علوم تجربی تیزگوشان نیفراام نو شهید بهشتی ناحیه دکتر blank. On blank. Virtual recorder, virtual recorder dialog. Stop button alt A L O V S.